nayo gushinga urwego aburema rujejwe gucungira urudandazwa rw'imiti rwofasha kubahiriza ibiciro by'imiti bishyikirizwa n'umuvugizi w'ubushikanganji bw'amagara abantu inyuma yaho ibonekeje uko hariho amazu manini manini amwe n'amatomato y'idandarizo ry'imiti afise ibiciro biri hejuru muri guca n'andi ngaburo uno munsi ku gitego cyitwa igicuncu icyo naco ngo igafasha gukinga indwara zitandukanye muraje kuvyumva murano makuru hagariwe muhinga bw'ivyuma na Elia Kadogo mukaba mugiye kuyashikizwa na Jean Marie Mayonga suri ndabaha Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro subirenda baramutse ibiciro byibi by'ibyimbugwa bimwe bimwe byashinzwe bisabwe n'abarimyi kandi hihweje ibyo bitegwa bisaba gushika vyimbuke ni siguro zitangwa n'umushanganje yajejwe uburimyi inyuma yaho vyibonekereje ko ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe biguma biri hejuru ku masoko umushanganje Deogide Rurema akizera ko mu minsi za umwimbu uzotangura gushorwa hanze agasigura ko utera wiyongera tumutege yombi urabizi neza mu gihe cyo kwimbura abenegihugu baba bafise umwimbu ukwiye kuko baritabiriye koko akamu kare twabateye yuko ari ugukura amaboko mu mpuzu bakore tugwize umwimbu umwimbu wo gufungura umwimbu usesekara wo kujana ku isoko hamwe n'umwimbu wo kuzoshorera hanze y'igihugu ibi rero ntitukibideha ntitugitama abenegihugu barumvise umugambi Nacyo gituma mubona umwimbu mu gihugu wagiye uriyongera akaroni ku bigori ubu murabona ibiharage n'ijya naho bitwara ko turavuga by'ibitunguru e, umuceri ni murayi mu myonge nimeze umwimbu uri kuriyongera cyane mu biraya mugi murabona ko tuba twatanguye ku bigori mu bigori abenegihugu baratuyagiye batera agatwerwe mu kero k'ibigori abadandaza baza kubigura amahera amajana atatu atuwinanasi amajana ane ku kiro batiro twe turabona aho kumenga naho mwatubwiye ngo tugwize umwimbu turatama umwimbu watubereye ingorane n'aha rero muri leta twaciye dushyiraho rijya tegeko ryo gutunganya neza umwimbu w'abenegihugu turagenda nk'abahinga tuti mbega ikiro cy'ibigori kugira ngo ukironke umwenegihugu yashize mu buryo bungana amajana atanu na mirongo itatu warabye ifumbire ingufu washizemo imbuto imiti kubagara kugira iki nta twaciye tuvuga tuti dushire kuri atandatu na mirongo umunani kugira ngo ayarenga niyo nyungu yiwe byarakozwe abenegihugu akanyamuneza bafise ntiworaba uko kangana baca barasubira bati dufashe no ku bindi bitego mubigire gutyo kugira ngo natwe turonke ingufu zo kugwiza umwimbu koko biboneka turiko turabona ko mudushigikiye reka nayo tugiye kuharonkera koyoko kuko ubu twahora twizeye amadevize mu ikawa no mu cayi nimurindire murabe ingene umuceri utatuzanira amahera mvamahanga nimurindire murabe ingene ibigori byo gutangura kubishora hanze igihugu abantu bazakibona ko ari nk'igihugu ciburaye cifashe giteye imbere Mushikiranganje Hideo Gide Rurema jejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu na magara y'abantu bushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko hariho amazu manini manini hamwe n'amazu tomato mato y'idandarizo y'imiti afise ibiciro biri hejuru hari itegeko rigenga gisata umuvugizi ubwo bushikiranganje akabona ko akwiye gushirwaho mu maguru masha urwego nshingwantwaro rw'urwego abahema rujejwe gucungera urudanzo rw'imiti mu ntumbero kubahiriza ibiciro vy'imiti ibiciro bitandukana cyane ariko abene abenegihugu ko arico gituma leta yashizeho itegeko kugira rishobora gufasha iryo tegeko rero risanzwe ritegekanya mu ngingo yaryo ya mirongo itandatu n'indwi ingene ibiciro vy'umuti vyogenda ivyo navyo bivuga yuko kuwawukuye hanze ashirako inyungu itarenga mirongo ibiri na gatanu ku ijana ku bawudandaza nabo hajya abanyagihugu rero baza kuyigurira mu budandarizo nabo basabwa ko dufashe kuri ibyo bice mirongo ibiri na bitanu nabo uko badashobora kurenza ibice cumi na bitanu ku ijana ni ukuvuga ko uciye uraba igiciro uba waguriwe ko hanze umudandaza yategetswa kuwugura ko inyungu ya mirongo ine ku iri tegeko rero turazi neza ko rizofasha kubishyira ku murongo ariko hariho inzego eh, zitegekanijwe na rino tegeko zaratanguye kujyaho ariko zose ntiziracaho n'ayandi mategeko nayo nyine zifasha twavuga nk'urwego aburema kuko rino tegeko rirategekanya n'ibihano inzego zirongoye urwo rwego aburema zaramaze kujyaho hariho n'izindi nzego twovuga nk'urwego nshingwantwaro e, nako nyene rutegerezwa kurufasha ntirurajaho e, twizeye rero yuko amezi asigaye muri uwo mwaka wubwira uhere ko ibyo byose bizoba byafashe intumbero ndetse n'iruhande yo ni nokongeraho ko ikigo Kamebu, ubu kironka uburenganzira bwo kugura imiti yose ikenewe mu gihugu kare bahora bagura icyo bita imiti remedikama generike ariko bararose uburenganzira bwo kugura n'amamedikama specialiste ivyo byose ni kubera ko twabonye ko kenshi abikorera utwabo hari n'aho usanga bagombye kurondera inyungu y'umurengera ariko bobo nk'uko ari urwego rwa leta rurubahiriza amategeko bizotuma imiti ipunguka cyane isanganiro isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu ano makuru arabandanya igisata kiraba imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu kigengwa n'amategeko atandukanye yamara afise agahaze byashyikirijwe n'umushikira n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga ntayegayezwa wa leta igihe bahashikirizwa intego y'ibwirizwa ritunganya igisata cy'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hari mu namashikiranganje yo kuri uyu wa gatatu Prosper Ntarwamiye akavuga ko ivyo bituma ico gisata gitunganywa nabi agashimangira ko iyo nteguro izotuma hakosorwa utwo tunenge twibonekeje tumukurikire integuro y'ibwirizwa ritunganya igisata cy'ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu iyi nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo itandatu na kane agace ka gatatu ritegekanya ko igisata cy'ibyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no guhagararira inyungu z'igihugu kigengwa n'ibwirizwa ikibonekeza ariko ni uko gushika ubu icyo gisata kigengwa n'amategeko anyuranye nk'itegeko ry'umukuru w'igihugu amategeko y'abashikiranganji ndetse n'inzandiko kandi ibyo byose bikaba bifise agahaze ibyo navyo bituma icyo gisata kidatu batunganywa neza n'ibijyanye n'ingende abakozi bo muri icyo gisata batera imbere mu kazi ntibigende neza integurije rero kwisunga ibitekanijwe n'ibwirizwa nshingiro no gukosora utwo twose duhaze iribwirizwa rizofasha mu guteza imbere uwo mwuga mu bijyanye n'imigenderanire hisunzwe ingingo ngenderwa ko zijyanye no gukora neza kuragama mu kazi gukorera ku mugaragaro kubandaniriza aho undi yaragejeje igisemo no guhindurirwa aho ukorera inama shikiranganje yari yarihweje integuro isanga vyoba vyiza habanje kwigwa neza umugambi w'ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu muri rusangi iyi nteguro ikaza iwushira mu ngiro iyi nteguro igarukanywe inyuma y'aho leta y'u Burundi yemereje uwo mugambi amakuru yacu arabandanya utuyaga dutatu duherutse kuba mu ntara y'ibitoki ni muri komere rugombo turatanguye kugirira akamaro abahegereye hamwe bakaba bahateye amafi kiretse amafi bahakura amazi y'utwo tuyaga afasha kuvomera imirima ujejwe gukurikirana ibidukikije hagasaba abanyagihugu kutabandanya bubaka impande y'utwo tuyaga kuko ashobora kuba ingaruka mbi kuko utwo tuyaga tuguma twaguka inkuru tubaza Alexi Ndayiragije uko utwo tuyaga hari dutatu turi hagati y'ibarabara ry'icyenda na cumi rya kibitoki muri komine rugombo hafi y'umurwa mukuru w'intara ya kibitoki abanyagihugu baba hafi yaho bamenyesha ko twavutse haraheze imyaka ibiri bivuye ku mvura yari yaguye ari nyinshi abandi nabo bavuga ko aho hantu hasanzwe hari amazi menshi mu kuzimu kuko hatari hake umuntu yimbye ku metero zibiri acashikira amazi kuvaho rero utwo tuyaga tuvukiye tumwe hari abaciye baduteramo amafi ahandi naho utwo tuyaga twaciye dufasha abarimyi mu kuvomera imirima abanyagihugu baciye bashobora kurima umuceri amashu imboga n'ibindi ahantu hatahora harimwa mu gihe ciki ariko rero nk'ikiyaga cegereye ibarabara rikozwe n'amabuye bita pave mu gifaransa riri ku ibarabara ry'icenda abantu baguma bubaka iruhande yacu ubusanzwe arongoye ikigo kijeje ibidukikije mu ntara c'ibitoke OBP asaba abanyagihugu kutabandanya bavogera icyo kiyaga bamenye ko hari n'abantu bahora bahaba bahimutse mu gihe icyo kiyaga cyari kivutse kubera amazu yabo yari yabomowe aho rero ngo barashobora kuhagirira ingaruka mbi aha rero muri komine rugombo utwo tuyaga dutatu twaba twiyongereye ku kiyaga dogodogo na nyamuziba mu kibitoke alexander iragije radiyo isanganiro tugushimire Alexi ndayiragije mu n'inkino kuri no w'Imana niho haba urukino rwa nyuma ruhuza imigwi inserukira bihugu y'Ubutaliyano n'Ubwongereza muri yahiganwa ryo guhiganirwa igikombe ca Buraya haza kuba ari gihe cy'isaha zitatu z'ijoro umwamikazi Elizabeth wa kabiri yashikirije ijambo ryo guha intego mugwi inserukira gihugu Ubwongereza muri Amerika y'Epfo naho umugwi inserukira gihugu wa Argentine niwo waraye utawukanye igikombe muri yahiganwa ry'imigwi inserukira bihugu inyuma yo gutsinda umugwi inserukira gihugu wa Brazil ni mu rukino rwa nyuma igitsindo kimwe kubusa, busa na evariste nziko banyanga muri urwo rukino rwa nyuma w'igikombe ca buraya ruza gukinwa kuri uno w'imana mu gisagara ca Londres i Wembley umugwi serukira gihugu w'Ubwongereza uza kuba uri gukinira imbere y'abarorezi bawo isinzi ufise icyizere cyo gutahukana igikombe ukaza gutana mu mitwe no mu giserukira gihugu w'Ubutaliyano wagifashemo neza kuva ihiganwa rigitangura mu gice gishiri ca nyuma umugwi w'Ubutaliyano wakuye mu ihiganwa kuri za penalty zine kuri zibiri umugwi serukira gihugu wa Espagne urukino rukaba rwari rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi hari ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu naho umugwi w'ubwongereza waronse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma utsinze Danemark ibitsindo bibiri kuri kimwe iyo migwi ibanje gukina burazitakaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri bwatsinzwe n'ubufaransa bibiri kuri kimwe muri na cumi na kabiri naho butsindwa na Espagne ibitsindo bine ku busa ubwa mbere inyuma y'imyaka mirongo itanu n'itanu umugwi serukiragihugu w'ubwongereza bwaronse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma inyuma y'iyo myaka abongereza bakaba bafise indoto yo gusubira kuronka igikombe cy'inkino mpuzamakungu inyuma y'ico bwaronse mu guhiganirwa igikombe c'imigwi serukirabihugu ku isi hari mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'ubwongereza akaba aza yarungikiye ubutumwa bwo gutera intege abakinyi b'umugwi serukiragihugu najyahiganwa ryo ku mugabane wa Amerika y'Epfo ryari rimaze ukwezi ririko rihuza imigwi serukirabihugu mu gihugu ca Brazil ryarangiye mu gihugu wa Argentine urongowe uyobowe na Kizigenza Lionel Messi niwe watahukanye igikombe inyuma yo gutsinda umugwi wa Brazil urongowe na Neymar Junior igitsindo kimwe ku busa buraca bugacana ayandi mu ngaburo Igicuncu igicuncu ni igiterwa gifasha mu gukinga indwara zitandukanye nk'izituma umutima utera nabi indwara z'amaso hamwe n'izifatira mu mushishito umushakashatsi mu bijanye Jibe na Nankwafi akavuga ko igicuncu atari vyiza kucihereza ku mukenyezi yonsa canke yibungenze buca ingaburo na Vestine Butoyi Igicuncu ni igiterwa gitunze ibintu ngirakamaro gifasha mu gukinga no guhangana n'indwara zitandukanye nk'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso Gilbert Hananko hafi umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo yongera ko igicuncu gifasha mu gukinga indwara z'umushishito uyo mushakashatsi avuga ko icyo giterwa gifasha mu kugabanya ububabare bwo mu mubiri n'indwara z'intandara igiterwa rero ntigisanzwe bitewe n'ivyo gitunze rugero rwiza amaraso ntatembe ku rugero rurenze cyangwa ngo bashobore gutera eh, mu mitsi y'amaharutere ku rugero rudakwiye igisanzwe gifasha umutima gutera neza kwagiza gukora nka cardiotonike eh, kirakinga ya ndwara y'amaso izo ku izina rya glaucome eh, tutibagiwe gukinga ububabare bwo mu mubiri kiza gukora nka anti inflammatoire hamwe no kurinda yuko amaraso ashobora indwara z'intandara eh, n'ibisahuzi tutibagiwe mu gutuma amara n'umushishito bisya neza umuntu agahumeka neza amaraso agatembera neza kigakinga n'ubwandu bwo mu bwoko bw'ama haba mu buryo bwa buri virale cyangwa se bagiteriyene ariko igicuncu ntikijyana n'iyindi miti ifasha kwirinda indwara zindi nk'igisukari umukenyezi yibungenze n'uwonsa ngo ntibarekuriwe kucihereza iki giterwa rero urumva ko kidasanzwe nicyo gituma nk'umuntu ari ku miti igabanya umurindi w'amaraso imiti igabanya ivumbuka rirenze y'umurindi w'amaraso hamwe n'imiti y'indwara y'igisukari diyabete umuntu ari ku miti kandi y'indwara ya hasima cyangwa indwara y'amaso izwi ku izina rya glaucome cyangwa indwara z'umutima izo arizo zose mbere y'uko umuntu afata kino giterwa eh, yobanza kubigera umuganga kugira ngo amuhe impanuro umusaruro ni byiza rero yuko imiti y'izo ndwara utoyifatikanya n'iki giterwa ahubwo ukoresha kimwe muri ibyo cyane cyane ufise umuganga ariko agukurikirana umudame yibungenze n'uwonsa nawe nyine ntiyokwihereza kino gitegwa Gilbert hafi avuga ko igicuncu mu kucihereza umuntu yogifata nk'icayi cyangwa amababi yaco bakayateka mu mazi umuntu akayanywa twababwiye kandi ko igiterwa gisanzwe gikoreshwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane uh, mu gukinwa nk’icyayi abandi kandi bakagiteka nk'umusabiko en decoction aho bashobora gufata amababi yacu bakayatogotesha mu mazi eh, nk'ibipfunsi bibiri by'ano mababi yacu ukabitogotesha eh, mu iritiro ry'amazi ukabimina ukaza urihereza nk'umutobe eh, kigashobora kwiherezwa nko mu buryo bwo kugikoramo umutobe ji eh, hakaba n'abashobora kugihinguramo tunini resiprema dietetique igicuncu gifise amamoko yo muri afurika kigakoreshwa cyane cyane mu buvuzi kama no mu bijyanye n'ingaburo igicuncu no mu burundi kikaba kihaboneka tugushimire Vestine Butoyi ningaduke dusuzera no makuru ariko imbere ko dutandukana ndagutse yuko inyuma yayo muco mukurikira makuru yanditswe n'ibinyamakuru nkamasuye gushimira Elia Kadoga ariko mfasha muhinga bw'ivyuma Jean Marie Mayonga niwe mwari kumwe nkaba ndayifurije kugira umunsi w'Imana mwiza icyo kinyamakuru kirangiza kivuga ko ivyo ari vyerekana ko ivyo bihugu bishaka ku bafunga ubucuti budacika ariko mugenzi wacu w'ikinyamakuru iwacu abona ko hakiri kare kugira haboneke ibyamwa by'ubwo bucuti akavuga ko ubwo bucuti kugira bukomere bifata umwanya icibonekeza ni uko atamyiyerekana icibonekeza mu mabarabara y'abitwaje ibyapa byanditse ko ibitutsi ku mubanyi wo mu buraruko aho umuntu ntiyoroka kuvuga ko uruhara rw'umushikiranganje Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu ari ntangere mu bijanye no gusanura iyo migenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda byobuzwa niki hari ugushaka ku mpande uko niko ikinyamakuru gisohoka burindwi kirangiza cyandika amahinguriro ahingura ibivuye mu burimyi ari mu yabira vyandikwa na Burundiko ivyo bifatiye ku kubura ibitekezo kuri bene ayo mahinguriro mato mato ahingura ibivuye mu burimyi ikoreshwa ry'amacupa asanzwe akoreshwa rimwe iteye amakenga kuko kuyoza biteye ikibazo nk'uko mugenzi wacu abivuga bitaye ko n'uyakoresha atazi yazananye atogwa hariho hose umuntu atazi n'icyo yaratekewemwo mu ntango amaza nk'uko burundiye ko kibandanya candika amahinguriro nta bushobozi afise bwo kwamarika aroza ayo macupa buri gihe kuko menshi atabuhinga bwa none bwo koza amacupa yakoreshejwe afise rimwe na rimwe ayo mahinguriro ahingura irakoresha amazi yonyene ivyo byose bikaza bibangamira amagara y'abantu nk'uko ico kinyamakuru candika ku by’ubutunzi kirangiza candika amakuru ashikirizwa n’iminyamakuru Itorikanizo ry'amakuru ABP ryandika ku myidogo y'abarimyi b'umuceri bo mu rukaramu imirima yabo yatewe n'indwara. Abo barimyi bo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bakurikiranwa n'ishiramwe gishinze guteza imbere igitego cy’umuceri mu karere k'Imbo SRDI bavuga ko imirima yabo yatewe n'indwara yitwa Panachure jaune bakaba batagirayo bacira nayo bamira muri kino gihe. Umuyobozi ajeje guhimiriza abarimyi b'umuceri yamenyesheje ko bariko barakwiragiza uburyo bwo kurwanya iyo ndwara na cyane cane mu gukoresha imiti yo gupompa yica ubukoko butera iyo ndwara ibishasha amasezerano y'akazi mu gucungera ikibazo byandikwa n'ikinyamakuru citaye indero La Voix de l'Enseigne ivyo bishasha vyerekeye amasezerano y'akazi y'uhagarikira ikibazo cya leta kirangiza amashuri yisumbuye uyu mwaka wa bibiri na na mirongo rimwe nkuko byandikwa n'ico kinyamakuru citaho indero gisohoka burindwi uhagarikira ikibazo wese yabwirizwa gutera umukono ku masezerano y'akazi yo gucungera ikibazo akiyemeza gushyira mu ngiro ibikorwa ndwi byari byategekanijwe n'umugwi wari ujejwe gutunganya ikibazo cya leta co mu mwaka wa rimwe aha ikinyamakuru citaye indero gitanga karorero muri ivyo byasabwa ucungera ikibazo ko yabwirizwa gushika mu kibanza ahakorerwa ikibazo iminota cumi mbere yuko ikibazo gitangura kutishura ikibazo na kimwe kibajijwe n'uri karakora ikibazo kutemerera abanyeshure gukorera kuja ku rupapuro rwanditseko ibibazo poyo mu gifaransa kuraba ko umunyeshuri atanze ubw'urupapuro yakoreye ko kwandura impapuro zose mu giburongoye urongoye ahakorerwa ikibazo amenyesheje ko hageze kwegeranya impapuro zose byakorewe ko bivanye n'ikibazo hakurikijwe urutonde rw'ingene abanyeshuri bakurikirana hamwe no kwirinda gutabura urupapuro rw'uwafashwe y'ibyo kibazo ariko bakamuhana mu kumukura amanota uko babyumviriye amezi abiri y'inyongera ku borozi bo mu rubirizi kugira ngo babe bakuyeho ibitungwa byabo byandikwa n'itorokanizo ry'amakuru net press iryo torokanizo ry'amakuru ryandika ko uko kugabishwa kuri mwikete ryanditswe na buramatari w'intara ya Bujumbura ryasomwe na musitanteri wa commune Mutimbuzi, Simao Butoyi amenyesha bamwe mu borozi bo mu rubirizi uko ikibanza batungiyemo inka zabo kitagenewe kororerwamwo ku ruhande rw'abo borozi bo mwitenga na rubirizi muri ico kinyamakuru bavuga ko barondoye ico kibanza kubera ko ari nyuma y'igisagara basaba ko batoza bari muri bitungwa byabo ngo kuko igisagara cagutse naha dusozeye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwashyikirijwe nanjye iridiya agahimbare fadikanije na Eline Bell nibigira ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha